Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo del... Eh, en la redacció, perdó, i d'Arturo Delgado, al front del control de so. Vos saluda, com cada nit, Manolo Vos Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. Pregunta també curta, directa i senzilla, almenys en el plantejament, no tant en la resposta. Penseu que la situació del València és encara reconduïble? És la pregunta que estem fent vos avui en el arroba esports97nit. Penseu que la situació del València és eh, encara reconduïble? Reconduïble, esperem que siga el que per primera volta si se polsa, si uno eh, va eh, vigilante l'entorn, eh, i sí que té una la percepció de que per primera volta hi ha preocupació de veres, de veritat. Més enllà de eh, eh, queixes de eh, eh, no ha començat la temporada i ja està la gent criticant, la galtada de realitat que t'aventa ahir l'Atleti de Bilbao a mà oberta, sincerament, ha obert eh, una fonda preocupació en tot el voltant del club. Des de Nuno, eh, qui només eh, costat a xerrar amb Kim en l'aeroport de Sondica tornant cap a València, a futbolistes que a les d'ara són conscients que travessen per un lamentable moment de forma i que Xina és complicat. Que el València, jugant d'esta manera, no és gens estrany que marque en l'actualitat i en la jornada 7 del campionat 2015-2016 els pitjors registres de la seva història, a nivell fonamentalment anotador. Però, a més a més, és cert que tampoc a nivell puntuació el València està en bons registres. Està a hores d'ara exactament en la meitat de punts que l'any passat i amb una diferència important de joc sobre el que feia i sobre el que fa. Jo ja sabeu que he dit moltes voltes i més significat, només en favor de ser una volta, torno a dir, va ser quan Miroslav Jukic perquè era evident que eh, la manifesta incapacitat de l'entrenador, no sóc mai partidari d'un canvi a mitjan de camí. Generalment perquè no sol arreglar les coses poques voltes un canvi d'entrenador arregla les coses. En esta ocasió, més encara. Primer, perquè si teniu, i pel que veig que esteu responent-me en el Twitter, teniu moltes ganes de que se carreguen en uno, és una evidència en el carrer, però si teniu la més mínima esperança, ja vos dic que lleveu-vos la del cap. Que si la setmana passada l'Aihun recolzava d'una manera total i absoluta la figura de l'entrenador, tot i el partit de Sant Mamés, el que, pe el que pensen els que manen el València continua siguent el mateix, que Nuno és l'entrenador encarregat de dur este projecte endavant. Que ningú tinga dubte del contrari. Però si més no, posats a pensar i a reflexionar i tenint en compte que la mateixa Lai Hun va desvelar dilluns passat, perdó, dilluns passat no, dimecres passat, que les decisions esportives en la València <coughs> les prenien Nuno Peter Lim i Lai Hun, en el cas que el València destituïra uno, podrien passar dos coses. Que fora destituït com a entrenador, però restara com a manager general, o que fora finiquitat de manera definitiva en el València, amb el qual hi haurien dos persones que haurien de triar el nou entrenador. I aquestes dues persones serien Lai Hun i Peter Lim. I estant Peter Lim de permits, és evident que qui vinguera al València seria un home de Jorge Méndez. Probablement amb el temps poden passar dos coses. Que la gent que està en contra de Nuno veig com li pega l'entrenador la volta a d'això i per tant se carreguen de raons els actuals mandataris del València o dos que l'actual situació es prolongue que en uno no sigui capaç que l'ambient a Mestalla vaig a pitjor i que en este cas seria novament Jorge Mendes qui determinaria el nou entrenador de València. I a partir d'ahir volem si Nuno, perdó, si Peter Lim comença a entendre que una cosa és posar-los, i això és indiscutible, com hem dit sempre així, i altra cosa és que quan tu els posa té sempre la raó en tot el que fa. I la raó sempre, pràcticament en esta vida, no la té ningú. 11 i 37 el dia de la reflexió dibuixat i plasmat en cinc. Temps de preocupació. Els números de l'actual inici de temporada del València són els pitjors en tota la història. Estos dies sense lliga han de servir per a fer-se preguntes i trobar solucions. Éxode internacional. Alcácer amb l'absoluta. Bezo i Cancelo amb Portugal sub-21. Mustafi amb Alemanya. Bacali amb Bèlgica i Fegulí amb Algeria han abandonat Paterna per compromisos internacionals. Contra el Celta dissabte a les 4, la Lliga ha donat a conèixer els horaris de la jornada 11. El València jugarà a Baloidos el 7 de novembre a les 4 de la desprada. Iván López Operat, el futbolista ha sigut intervingut pel doctor Ernesto Fernández del trencament del terç mitjà de la seva clavícula esquerra. El temps estimat de baixa és de dos mesos. Arriba l'hora de la veritat, perquè este cap de setmana ja comença la Lliga per a València Bàsquet amb la visita al Real Madrid diumenge a les 6. 11 i 38. Vos recorde la pregunta que estem fent-vos en el Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Penseu que encara és reconduïble la situació del València Club de Futbol. Fem una pausa i entrem a parlar d'esta situació i de les donades esta setmana i de les que se van a donar sense futbol en primera divisió. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960 613 913 o si prefieres te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopar Café con un 15% de descuento. Solo en Biopar. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Nasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web www www.proaocasión.com. Proaocasion, la marca líder en vehículos de ocasión. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 41. Profunda preocupació en el València Club de Futbol a nivell esportiu després de les constants que està ferint eh, el conjunt de Mestalla al llarg de la temporada 2015-2016 poca cosa funciona. Ni tan sols les eh, rotacions, l'equip baixa amb molts encerts i té que eh, tirar mal des de sempre, ni la preparació, molts lesionats, molts més que la temporada passada i, evidentment, no acompanya ni els números en la classificació ni el gol. Tan sols 4 gols són eh, les pitjors xifres anotadores del València en tota la seva història en la primera divisió del futbol espanyol. Eh, jugat, eh, jugades, perdó, set eh, jornades. En el dia d'ahir, aquesta preocupació ja se va fer notar. Més enllà eh, de paraules eh, i de discursos d'autoconvenciment dels jugadors en algunes derrotes, tant l'any passat com en guany, hem fet un bon partit, ens falta una miqueta més de punteria... Bueno, jo crec que ahir definitivament la galtada de realitat amb la qual te s'accetja l'Atleti de Bilbao en el partit de Salmamés... Mamés fa que eh, els jugadors comencin a estar preocupats per lo personal i per lo col·lectiu, les dues coses. Que en uno, en el dia d'ahir, parlara eh, només amb Kim Ko en l'aeroport de Sondica, de manera llarga i estesa, no és que no parlarà ningú més. O que alguns jugadors me conten especialment el cas Álvaro Negredo, pues, eh, està preocupadíssim, eh, lògicament, perquè la estampa de la errada d'ahir del Baró Negre del gol és dura per a un futbolista que ha sigut internacional, que ha sigut fitxat per un fum de quilos per el City, que el València va fer una inversió en ell, ell sap, ell sap que i s'ha estampat d'ahir eh, davant d'Iraizoz eh, li lleva eh, molts eh, sancers de cara a l'afició eh, i probablement de cara a l'11 inicial tot i que ara sembla que Paco Alcácer està en segona fila per a, per a Nuno. I de Nuno, doncs pues mireu, de Nuno, que jo sé que sé que molta gent esteu dient que tot passa per canviar l'entrenador, que molta gent, molta gent penseu així, i és la vostra manera de veureu, és evident que eh, s'ha trencat definitivament l'idili entre València i Nuno. De Nuno, si recordeu, la passada setmana, el dimecres, Leijun se referia a ell en estos términos. La verdad es que no ha sido una experiencia agradable oír estos cánticos contra el entrenador. Me gustaría recordar a la afición que este mismo entrenador es el que nos ha llevado a la Champions, que es un, un entrenador joven, es una persona intensa y que se toma su trabajo muy en serio. Eh, su objetivo, como el de todos los entrenadores, es ganar todos los partidos. Es el mismo objetivo que el nuestro y que el de la afición. Y yo creo que vamos a mejorar el equipo día tras día. Yo entiendo que la afición está enfadada cuando el resultado es malo, cuando el equipo no juega bien, el entrenador también lo entiende. Pero lo importante es ir mejorando. Yo lo que pediría a la afición es el apoyo al equipo. Es un equipo joven que necesita ánimos y vuelvo a repetirlo, vamos a quedarnos juntos, vamos a permanecer juntos. Stay with us together, you know. Stay with us together. Anem a estar tots junts, anem a permaniscar junts a nosaltres tots junts, més o menys el que ve a dir l'Aihun. Per què hem recuperat aquest tall de l'Aihun? Molt senzill. Si algú tenia la peregrina idea que després dels mals resultats i del dolent inici de Lliga eh, no no estava en entredit eh, mm, tot el contrari la idea que passa per eh, del que podem arribar, lògicament eh, per els propietaris del club és que Nuno és l'entrenador d'aquest projecte i continua tenint-se tot i el mal començament de campionat confiança total i absoluta amb un Espíritu Santo així que com deia, segur tenia la peregrina idea de que poguera votar pels aires ho té complicat perquè Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Per a la propietat està molt clar que Nuno Espíritu Santo és l'home que ha de conduir esportivament aquest projecte. Sí, sí, efectivament, acabem d'escoltar a la, a la és, són declaracions de la setmana passada, però que d'alguna forma, Manolo, cobren eh, força, cobren vigor, cobren actualitat en la nit d'avui, després del partit que hi va fer el València al Nuevo Sant Mamés, pel descontent de l'afició. La, de si ja la setmana passada eh, Lai Hun a decir algo que ya va a dir, en la presentación de Abdenur, ...después de la primera eh, pitada, no en cara del Cantic, ...pero sí después de la primera pitada que va a importarse en uno en, en Mestalla. En aquel momento ya va a hablar... de que este era el técnico que había portado al, equipo a la Liga de Campeones... de que era el matiz técnico... que va a batre récord de victorias... punch, etcétera... la temporada pasada en el, Valencia... el ja va demanar suport per al tècnic, la setmana passada Manolo va tornar a fer, i ara hores d'ara, pues, el que has comentat tu en l'inici. Eh, la informació que tenim és que des del club, Manolo, hi ha un recolzament total cap a la figura de, de Nuno i que eh, avui en dia eh, cap membre de la propietat es planteja eh, fer un canvi en la banqueta del conjunt de, de Mestalla. Per tant, Manolo Nuno està fort en la seva eh, situació com a tècnic del València i va continuar sense cap tipus de, de trava més allà de la trava que suposen un major nombre de marcadors negatius que esperen que no arriben en les pròximes jornades, però Nuno Manolo, com ja sabíem, gaudís de tota la confiança de la, de la propietat i està molt, diríem, segur i ferm en la seva situació al capdavant de la banqueta. Ara toca tancar-se en paterna, Salva, estos dies, sense vuit futbolistes, i més enllà de continuar treballant alguns automatismes sense alguns futbolistes, dic, no només els internacionals, <clears throat> sinó els lesionats. Eh, és alta de les situacions, a veure quants futbolistes pot recuperar Nuno per al Màlaga, partit que jugarà eh, dissabte a les 10, d'ací dues setmanes, en Mestalla sembla que gaire segur, la de la resta ja veurem, però bueno, entre aquesta amalgama hi ha que intentar, primer, xerrar amb els futbolistes i a veure què passa i després també treballar i apretar i fer millores coses jo ja ho deia ahir aquesta qüestió de ja que treballar més en paterna jo crec que ja més que treballar més el que ja que fer és treballar millor Bueno, Manol, la realitat és que és complicat que no puga tindre demà en la tornada del València al treball avui i ja estava programat el descans des d'abans de viatjar a, al nuevo San Mamés. Este es un asunto que molta gent mosquecha, el fe de que el equipo tinga descans el día posterior a una derrota, a una palmatoria con la que iba a tindre al nuevo San Mamés, pero estas cosas cada volta estan més pautades o estan més eh, programades, estava descansat uh -huh. ja està programat, millor dit, que l'equip tenia descans avui pel matí, per tant avui no hi ha hagut activitat a la paterna. Tampoc veig que tindria sentit en una setmana en la que se te'n van internacionals, que tens lesionats, que mm. para la Lliga, Eh, posar un entrenament de més no crec que anarà a arreglar res. Bé, doncs pues avui eh, està programat se descans. Demà el València tornarà. L'habitual xerrada de Nuno amb futbolistes es donarà segurament, Manolo, però es donarà sense pues, un bon nombre de futbolistes que hores d'ara o que demà ja no estaran treballant amb el primer equip. Alcácer, que va disputar amb Espanya partits classificatoris per a l'Eurocopa 2007 Recordem el primer davant Luxemburgo divendres a les 9 menys quart, el segon com a visitant davant Hongria, eh, Hongria el dilluns 12 també a les 9, menys quart, Bezo i Cancelo. Tampoc estan, van a jugar a la sub-21 de Portugal. Dos partits classificatoris per a l'europeu sub-21. El primer, 9 d'octubre, 6 i quart, a Portugal davant Hongria. El segon es disputar el 13 d'octubre a les 3 i mitja a Grècia davant la selecció grega. Mustafi, l'alemà, disputarà amb la seva selecció dos partits classificatoris per a l'Euro 2017 en el primer, 8 d'octubre, Alemanya jugarà davant Irlanda, 9 menys quart. El segon, 11 d'octubre, 9 menys quart també, davant Georgia. Amb Alemanya com a local. Bacali tampoc està paterna. El belga ha sigut convocat amb la selecció absoluta del seu país. Manolo, recordaràs que en l'anterior pausa uh mhm. -huh. per a internacionals Bacali va anar convocat a la selecció sub-21 després de participar amb el València com a titular el convoca la selecció absoluta de Bèlgica, que no acaba de funcionar com a col·lectiu, però que individualment Manolo té un, un, un bestials. equip brutal. Bueno, va disputar dos partits classificatoris per a l'Eurocopa. El primer tindrà lloc 10 d'octubre davant Andorra, 9 menys quart, i el segon dimarts 13 a Bèlgica pues esta selecció de Bacalé jugarà davant eh, Israel. L'últim internacional, Fegulí, el migcampista que havia estat amb la seva selecció, en l'anterior pausa, recordaràs, una molèstia en l'esquena varen impedir-li viatjar i per tant va estar treballant a Paterna també dos amistosos per a Fegulí un davant Guinea, l'altre davant el Senegal 10, 9 i 13 d'octubre, el que vol dir, Manolo, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 internacionals no estaran esta setmana amb el tècnic del València, uh mhm. -huh. amb Nuno Espíritu Santo, a part de que futbolistes com Enzo, futbolistes com Abdenur, futbolistes com Gallà, treballaran a part del reduït grup que s'ha quedat a Paterna per a superar les seues eh, molèsties. No és la millor setmana com per a tancar-se amb el grup, per a eh, tancar ferides o tancar una crisi, perquè el grup, Manolo, pues, està entre internacionals i lesionats, no està a Paterna, efectivament. Però sí que, evidentment, jo crec que demà... Eh... No, no, demà hi haurà una xerrada, però amb els que, a amb els que té allí, clar. Segur. I, imaginem que intentaran que siga un búnquer i que no s'escape res, però també és una evidència, Salva, el mm -hmm. fet que, bueno... Mm, eh, va haver-ne començar a treballar encara que sigui l'aspecte psicològic perquè me conten que sí, ahir el grup queda molt tocat després de la derrota en Sant Mamés. Sí, veurem què és el que corre, però esta setmana tampoc està pautada cap conferència de premsa paterna, Manolo. Mm, en principi, fins divendres sembla que no va haver moviment en la sala de premsa de la ciutat esportiva de Paterna. Altra cosa és que futbolistes parlen per als seus mitjans de comunicació oficial, que sí ho faran, però per a la resta de, de mitjans de comunicació i sa roda de premsa habitual i diària no va produir-se fins el dia de divendres i efectivament, Manolo, uh -huh. hi ha una preocupació en, el, en la plantilla i en el eh, vestidor perquè eh, futbolistes són conscients de que el següent partit el juguen a Mestalla i que a Mestalla l'ambient últimament està molt carregat i molt calentet. Se va cantar contra Nuno i després de l'última victòria, recorda, contra el Granada, la gent va acabar pitant-li a l'equip i pitant-li a l'entrenador perquè la resposta en aquesta segona part davant del Granada no havia sigut eh, bona. Per tant, són conscients, Manolo, de que a Mestalla està coguent se algo que a ells no, no els agrada i que en qualsevol moment pot esclatar en contra d'ells si les coses no, no milloren. Sí, pues, uh, si les coses continuen amb el bagatge i amb el fil conductor que hem vist uh, en la temporada actual. Eh, en aquest València que rara volta passa d'un gol i això ha dut salvar a tindre els pitjors guarismes en la història de l'equip, guarismes anotadors, en la jornada 7 en la història de l'equip. Sí, des de la 78-79, Manolo, el València no tenia uns registres tan dolents com és que a hora en esta jornada, ja que després de tres eh, jornades, eh, de tres dates disputades en el campionat, Manolo, el València porta quatre gols a favor. En aquella temporada 78-79 el València portava cinc gols a favor. Per tant, esta és la temporada històrica més dolenta del València com a equip... Eh, golejador. Ja ho tractarem a nit en tertúlia, aquestes xifres que avui d'alguna forma bueno, pues, també han transcendit en diferents mitjans de comunicació, Manolo, però si li peguem una ullada a la classificació, la diferència és brutal respecte a la mateixa temporada de la passada campanya. L'any passat del València, després de 7 jornades, era segon, 17 punts, 7 partits disputats, 5 victòries, 2 empats, cap partit perdut, 17 gols a favor i i 4 en contra. La realitat d'enguany te diu que el València Manolo és el, ocupa el lloc nou en la classificació, dos eh, victòries, tres empats, dos derrotes, quatre gols a favor, i això sí, en lo únic, en lo únic que l'equip pues, salva la imatge és en el gols en, en contra. Encara que la sensació és de més eh, feblesa defensiva, si l'any passat portava 4 a aquestes altures de campionat, en guany en portava 5, és un mes només. Són, Però... són, són guarismes negatius, els gols a mm. favor i gols en contra, mm. mai uno des que entrat al València, havia arribat, arribat perdó, a tindre ratio negatiu per primera volta al T Sí, sí, efectivament, Manolo. La, compa i la comparativa en la temporada anterior és, és, és brutal, no? estadística no, no, admet, no, no. no admet comparació. No, no sosté per, per eh, cap puesto. Bueno, pues amb tot això hem de dir, Salva, que també el València Club de Futbol ja coneix la jornada número 11 de Lliga, eh, quina disposició d'horaris té, mm. estos horaris tan fantàstics que es disposa Tebas i els seus quates. Sí, pues és un horari també dolentíssim per a, per a l'equip Manolo, jornada 11 de, de Lliga, que la repassem divendres 8 i mitja a Las Palmas Reial Societat, dissabte a les 4 Celta de Vigo, València, dissabte a les 4 Parlem d'esta jornada número 11 de dissabte 7 de novembre. Uh -huh. A les 6 i quart del llevant rep a casa el Deportivo de la Coruña, 8 i mitja Ibar Getafe, 8 i mitja també Rayo Vallecano Granada i 10 i 5 Màlaga Real Betis, me fa gràcia los de le, lo de les 10 i 5 per a diumenge 8 de novembre, és que no ho entenc <laughs> diumenge 8 de novembre a les 12 Atlètic Club Espanyol, a les 4 Barça-Vilareal, un Barça-Vilareal també 4 de la vesprada, 6 i quart Atlètic Madrid Sporting i a les 8 i mitja Sevilla-Vilareal Real Madrid. Però, pel que fa referència al València, dissabte 7 de novembre, 4, Celta Vigo València, pel que fa referència al Llevant a les 6 i quart també dissabte, Llevant Deportivo de la Coruña. Bueno, pues eh, això és el que n'hi ha en quant a horaris. En cuanto a rumorología, Salva, el famoso peruà Carrillo que está sonant sí. cada dos petes per a València, mm -hmm. però que de moment el seu representante ha dit que no té res en el club de Mestalla. Sí, André Carrillo, ojo que este club, Manolo, está amenaçat ja, el club amenaçat a este futbolista de d'apartar-lo perquè està donant llargues en quant a la seva renovació. No se tanca la renovació d'André Carrillo. L'Sporting de Lisboa, Manolo, pues, eh, entenen que ha signat ja un contracte amb altre club va emetre el passat cap de setmana un comunicat en el que reflectia ja la intenció de suspendre-lo al, al futbolista i d'apartar-lo de, la, de la plantilla, però hi han declaracions en la premsa portuguesa del seu representant, Helio Casareto, que afirma que no té cap tipus de contacte amb el València Club de Futbol i que aquests rumors que l'assenyalen senyalen com a futurible del València no són certs. Evidentment, Manolo, el representant, després de que el club hagi amenaçat al futbolista amb apartar-lo de la seva disciplina, pues, eh, nega la major, i la major és que el València està darrere del, del futbolista. Altra cosa és que el tinga tancat ja o no, però bueno, en Portugal parlen de que el València és un dels que més eh, interès tenen en contractar aquest futbolista, ojo, banda dreta, que es maneja per la mateixa banda, que en què es mereix a fer Gulic, que encara continua sense renovar. Bueno, pues això pel que fa al València Club de Futbol, com diuen, demà torna l'equip als entrenaments a Paterna, no hi haurà paraules de ningú fins eh, al divendres, sembla que serà mm. el dia en el qual poder escoltar algun eh, jugador del València Club de Futbol, a excepció de que puguin parlar per als mitjans locals, però uh, mitjans, perdó, propis del mateix equip, del mateix, de la mateixa entitat, però que, bueno, pues, eh, no és el mateix que una roda de premsa, ni, ni molt menys. Folgado del Llevant, la notícia és que avui eh, eh Ivan López, que a més acaba de pujar un tuit recent pujat a l'habitació, ha sigut operat d'aquest trencament de clavícula, mm. molt mala sort per a mm. lateral de Llevant Unió Esportiva. Això sí, sembla que finalment no són tres, sinó que en dos mesos tampoc és un període curt de temps, però bueno, eh, sembla que se recurta un sobre la primera estimació i pot estar el eh, eh, futbolista sí, ja dos, de tornada dos sobre esta mesos al final, després d'operar-lo esta vesprada amb, amb èxit, d'aquest trencament de clavícula, fractura de clavícula per al futbolista eh, valencià que va caure lesionat ahir en aquest partit que el Llevan va guanyar davant el Villarreal i que li dona moltíssima tranquil·litat també per a la resta de la setmana al conjunt Granota efectivament només pujar a l'habitació pues, eh, el futbolista ha enviat un tuit als seus seguidors comentant que tot havia eixit bé i que l'operació havia sigut afortunadament exitosa el mateix llevant Unió Esportiva ha retuitejat el tuit de el futbolista que a més l'ha acompanyat amb una fotografia on està en el, en el llit recent, recent operat uh mhm. -huh. a mi se envenatge però Mm, content de que al final aquesta operació hagi sigut un èxit també eh, Trujillo ha pujat avui un, una altra imatge un altre tuit a sí. la xarxa social agraint el suport que ell van donar-li tots els seus eh, companys, que recordaràs van iniciar al camp amb una samarreta ànimo Trujillo, sí, senyor, després, de a, a també, de joc. després de que també este futbolista fora operat la setmana passada de desprendiment de, de retina, després d'aquella balonada que davant el Depor li va pegar eh, la fita amb tan mala eh, conseqüència per a, per a l'ull del futbolista, perquè no és normal que d'una pilotada, Manolo, pues, desprendiment de, de retina, que el futbolista tinga que ser fins i tot operat, però bueno, mala fortuna en el llevant, primer Trujillo, ara Ivan López, els dos almenys, Manolo, pues, camí de les seues eh, recuperacions. es Demà va. el llevant també tornarà a treballar uh mhm. -huh. a les eh, 11 menys quart en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Puyol de Buñol amb més tranquil·litat després de la victòria davant el Villarreal. Ese tema va dir, respira més tranquil Lucas Alcaraz. Sí, i la plantilla, no? l'ambient evidentment és, és, és més cordial. Bueno, pues amb tot això tanca la primera mitja hora. Gràcies, Folgado. Adeu. Anem a tancar la primera mitja hora, la informativa, i entrem ja en el eh, debat, en la tertúlia i l'anàlisi, així, a Esports 97 nit, fins a la una de la matinada. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de demà de tertúlia i d'anàlisi a a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio reunida ja la tertúlia dels eh, dilluns saludem al nostre Jaume Ortí Hola Jaume, què tal? Bona nit Muchas noches Per dir alguna no? <laughs> Sí, és que estan i un altre és que bon l'altre Exactament Ja ha passat <laughs> Ja ha passat, correcte És acompanyat també el director del diari Superdeporte, Julián Montoro. Hola, Julián, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Molt cridanera la portada d'avui de Superdeporte. Sí, no me digas. Forta. Sí? No, no dic que siga, no dic que, que no siga eh, de veritat, eh? Dic que és forta. Bueno, parlem. <laughs> Val. Eh? La tertúlia, eh? vosaltres, eh? la tertúlia ja, ja sí, ve de fora, eh? Se ja ve de fora? La tertúlia fa, ja ve de fora. Fantàstic. Pedro Valero, levanta el presidente oh, valenciano. Què tal? Ho dius per d'Iverson, no? Lo de la portada forta. De Iverson. Escolta, <laughs> me tens que dir què passa que jo per gent llevant i no us agrada d'Iverson i jo cada volta que la ves m'agrada més. Té les seves coses. És un brasiler atípic, el Daverson, sí, sí. És, se me dice un programa a banda, però és un futbolista atípic, no és el típic brasiler que habilidós, eh, en no, classe, no, no, elegant... No, no, És, és, és que... un jugador... El, el company Ismael Algarra de Superdeporte sí. el definís com un el, un trastero, ¿no? Está, está todo allí, está todo en el trastero, <laughs> pero todo desordenat. I al final algo trobes. Pues escolta, clar, algo trobes. una definició molt bona, eh, Isma. I, I han conegut això també, eh? Sí, l'han hagut molt. Però bueno, si fa gols... Sí, exacte. Bueno, vos recorda la, pregu la pregunta que estem fent, vos perdó, en l'Esports 90 Senit avui, en el nostre Twitter, arroba Esports 90 Senit. Penseu que encara és reconduïble la situació del València Club de Futbol, és un tema que anem a tractar durant tota la tertúlia, però lògicament a mi m'agradaria que eh, me feren una primera definició en un adjectiu, en una paraula, a hores d'ara quina impressió vos dona este València Club de Futbol? Julen, Jaume i Pedro. En una paraula. En una para... Si pot ser en una, en una. Mm. Bueno, que comencen els, els experts. <laughs> T'has llançat i ha frenat. Que una paraula és complicat, eh? Jo vaig agarrar una paraula que, que li acabe de sentir fora a Jaume. Vale. Així no, jo ja no dic res. Així no, tu ja no dic res. <laughs> portaveu, Jaume. Jo a l'equip a la mínima el veig eh, rendit. M'agrada és una bona definició, per què no? Sí. Pedro. Mm, jo el vaig a dir innocent, vaig a dir un equip innocent, o inofensiu, no sé, cosa així, no? Com que no, no acaba de, de, de generar por en el rival, jo crec que els rivals del Banja juguen molt còmodes. Vaig a treballar doble, eh? un equip partit. Un equip partit. Però eh? partit de, de, un partit de futbol no. No, no, partit de trencat. Exacte. Badat. Està la cosa mal, eh? bueno, Positius no sé si intentem tot. Mireu, jo precisament ahir, eh, en Port, crec que és el que ha dit eh, Pedro, eh, jo ahir li preguntava, perquè tot això, més o menys, tu dius que, que se rendís, tu dius que se rendís i Pedro i Tampor, eh, me fa més... Eh, eh, incidència en l'aspecte futbolístic, futbolístic. Jo, jo, jo crec que n'hi ha part psicològica, part física i part futbolística. I ahir, per exemple, li preguntàvem a la gent perquè aquest equip ha perdut el caràcter competitiu, que és una cosa que jo, que jo encara no acabe d'entendre. Vull dir, tu eh, pots guanyar o pots perdre, però les ganes d'anar han d'estar ahí. Eh, I, I el València eh, comença malament en lo futbolístic, però jo crec que ja comença a passar factura. Eh, ahir estàvem, o ara en la primera mitjana, hem comentat després de, de, bueno, de coses que hem pogut averiguar, que hem pogut tal per primera volta ahir eh, els jugadors quan acaba el partit i en el viatge de tornada i durant la jornada de i tal eh, estan preocupats ja sé que tu que eres oient i que estàs fotut no te soluciona que te diguem <laughs> res que te diguem això però sí que és cert que del no entenem tanta crítica encara és molt pronte la veritat és que si tinguérem algo més d'encert les coses no serien ja jo crec que el jugador comença a voler això no va jo, de totes maneres, Julen. crec que lo del caràcter és una de les coses que sí té explicació. Ah, fantàstic. Perquè havia un, ah. havia un xor que era el que agarrava la bandera, se n'anava per avant i veniu tots darrere de mi que jo marque el pas i jo vaig i me peguen qui siga. Totalment. I aquest xor no està. O sea, és, una explicació crec que de, de mm, pes suficient com per a, com per a explicar-se coses. Otamendi només s'ha endut tot el caràcter competitiu de València? És que Otamendi eh? no és, és capità. No, no és tot. No, no és ni tot, ni la meitat, ni res. És un xor que era molt, com se diu en castellà, echado pa'lante. Era, era pues, un tio que se pegava aquí fora, eh, que anava, que si necessitaves un gol ahí anava a ficar el gol, que defenia, que, bueno, no, crec que la importància... No sé, és que ficar-se a debatir de la importància de, Otamendi... Mm -hmm. Però... Sí, però sí, no, no, és és escolta, una... estem buscant causes, eh? I... És una que qüestió no. que jo crec que li, li està passant moltíssima factura a l'equip. Mm. Bueno, i fora estem parlant en Xaume Dia, un xuar de l'Atlètic Club de Bilbao, o Atlètic Club, que si no s'enfaden, eh, que Raúl García que probablement aquest jugador podria estar Chuangui en el... Jo crec que podria estar Chuangui en el València i aportaria aquest caràcter o aquesta forma de liderar al grup que en el València avui jo crec que se troba a faltar. Jo crec que Parejo no té, eh, com dirien en el meu poble, l'espenta per a, per a dur endavant de ser el líder d'un equip, té el talent i la classe per a ser-ho, però no aquest caràcter o aquesta forma de ser, almenys, y, y, sí que es de ver es que fa falta un... O sea, se troba a faltar en el València un tío, pues això, con diu Julián, ¿no? que, que tira para adelante y, y, encabrona al públic o el equipo el, el, se'l fica a l'esquena i, i treu avant els partits en el València falta, falta i aquest jugador no? avui per avui li falta a un jugador en el camp jo penso que tenim que examinar jo li he moltes voltes i crec que el València ve acelerar des del principi de temporada eh, a causa de que tenia que fer els deures de la classificació en la Champions. Uh mhm. -huh. Entonces, eh, ell té que força la situació en un moment que l'equip, lògicament, no està, no està en forma perquè tenen que jugar molts partits i tampoc n'hi ha temps per a fer una campanya més curta del que s'ha fet. Jo crec que això comença l'equip ja a, a si això no contenen resultats molt justets, que mos costa molt, uh i comença a agobiar-se un poquetet i, i és com aquell que de, després d'un viatge en fa un altre i no s'ha recuperat del primer i sempre té el dèficit ixe de que li falta un va poquet acumulant. va acumulant i jo esperaria des que estos 14 dies que tenim ara per fi puga ser algo que físicament i psicològicament l'equip ho puga fer seu i ho puga utilitzar per a bé i jo els dubtes que tinc són eixos i uns altres que més avant parlaré ja a nivell tècnic encara que és una opinió molt personal però crec que és on veig jo tots els problemes que li estan ocorrent a este, a equip. Eh, sé que centrar qualsevol debat en una, dos o tres opcions és simplificar-ho, és, és, sí. és fer massa simple. A nit eh, discutíem eh, en la tertúlia i discutíem Salva Salva eh, bàsicament eh, ho aixecava a un problema de punteria jo deia que era ser, fer massa simplista el debat eh, eh, però més enllà de el joc o la punteria, que per a mi són dues coses que li falten a València, li falten les dues, el joc i la punteria, la gran pregunta a les d'ara, i sobretot sentint el que, pues, com va ser el viatge de tornada, les cares... Mm. Com deia, eh, jo crec que ahir l'Aet Bilbao te pega una galtada de realitat a mà oberta, eh, que per primera volta, a més d'un inici vestidor li favore, pues sí, no, no, no estem bé. La gran pregunta és, això és més futbolístic, és més físic o és més psicològic? <laughs> Tot és futbol, no? Jo crec que és exacte. És, és molt complicat de, de, de, de saber quina part és futbolística, quina part és psicològica, quina part... Jo crec que és una sensació general. Jo, jo, no, jo no vaig anar en el viatge a Bilbao, però companys en els que puc parlar pues, eh, sí que transmeten... Quan un futbolista té dubtes, eh, o te transmet els dubtes de l'equip, Espera, que preocuparse yo recuerdo, ahora voy a contar una historia Pero yo cuando comenzaba en eso viajaban en el Levante Y recuerdo una racha muy mala del Levante en primera Y Ballesteros me diciendo ya tranquilo que el siguiente lo vamos a ganar. Tú tranquilo que como estamos, lo, ganamos, lo vamos a ganar. Y nadie en el camp del Español Y guañar en ese partido del camp del, en el campo del Español si te transmiten preocupación o dubtes es que realmente eh, pasa algo no, no, no, El equipo no está cuando y cuando un equipo no está B a a entrenar eh, no saber volver quién va a jugar, quién no va a jugar si el sistema va a cambiar, si no va a continuar jugant lo matéis, si, si eh, escucha, falta puntería de verdad o es que también tienes otros fallos Yo creo que es un dubte general un dubte que no, no, que se pueda... Eh, partir i dir, mira, pues, eh, futbolísticamente tengo nuestras dudas, psicològicament estas dudas. Jo crec que és tot un conjunt que ve marcat per els resultats, evidentment. Si tu continues guanyant, si el València ha guanyat en Sant Mamés, encara que no agrada bé al futbol, eh, jo crec que no estaríem parlant avui d'aquests temes. Ara, és el primer rival en la Lliga d'entitat, i mira que no està bé jugant l'Atlètic eh, en guany, és el primer rival en la Lliga i te va, te va marcar la careta en la segona part. Eh? Home, jo considero de que d'alguna manera tots han vist que, i li ha passat no a este partit sinó a un altre anterior que la primera dificultat que ha tingut eh, l'equip està jugant bé, bé, bé i n'hi ha moments que l'altre dia ho portaven, o sigui, a millor era massa passe, perquè era massa passe, floritura, però matar, eh, cosa que feia el Bilbao, nosaltres l'Atleti Bilbao, perdó, no, no ho feia, però jo crec que aquests jugadors l'altre dia passat, que tot anava bé, l'empat i de la manera que se produeix me fa un mal terrible i a partir d'ahir n'hi ha una xuga que és psicològica per, per dos coses, una per el eh, mm. que era potser i, l'altra perquè el que va ser no? i això ja és com diria mira, a partir d'ara ara sí que me rendis no, no dispareu més i és el que passa al partit que és la de Negredo, no? exacte, és que és, és així tu tens un error en el primer el gol d'ells i bueno, i se queda ahí però tens l'oportunitat que, que te brinda una jugada fenomenal de Fedolí jo crec que el jugador Negredo té totes les qualitats, totes, totes, per a jugar, ser resoldre com el primer, perquè és lo A mi me conten que un dels jugadors que més toca d'estar després del partit d'ahir és el Baró Negredo. Home, per descomptat. Però, ojo, ojo al tema de Negredo i Alcácer, perquè la temporada passada, casa de Susi Barral, varen fer més gols que Negredo i Alcácer. Eh. La temporada passada sencera. Bueno, és que la, la temporada passada ja està, el València té un dèficit de, de gol que és ja, no és que és preocupant és, és, la temporada és passada el Pichichi del Valencia és parejo no, no, no, home, ja, ja, ja una diferència brutal. Crec que és Paco, eh, però ara no, mateix... No, no, parejo marcar no, no. que, que Alcácer. Més, I Càcer marcar, crec que els mateixos que Barral. I la parella Barral-Casa de Sus va marcar més gols que la parella negra Càcer Uh mhm. -huh. O sigui sea que... Eh, falta punteria. Bueno, però és que l'any passat tampoc la tenies en els davanters. El que que tenies a Chen com Otamendi, que marca 6 gols, tenies a Parejo, que va lleves ser Pichichi... Lleves els defenses i lleves a, a Parejo... Tenies a Mustafi, que també t'aporta, i en guany esos gols no estan arribant. Però l'any passat, la dupla Cácer-Negredo no va fer molt més gols que, que està fent en guany. Eh? Vull dir, que és un debat profund, no, per, la delantera del València. Per això el track... Perquè, perquè són xos de nivell. Jo. Sí, perquè me diuen que, pues que, això, que, que el futbolista va quedar molt tocat després d'aquesta jugada ahir, i jo ho dic des de eh, el màxim respecte a, a Álvaro Negredo, perquè no tinc res en compte d'ell, però a mi Álvaro Negredo, la jugada d'ahir del mà a mà que erra contra eh, contra Iraizoz és que és idílica me, me dona llàstima és idílica la, la, Sí, Dic, a més, en tot, que ningú me l'entenga per l'amor de Déu, ho dic en tot el respecte cap a la persona i el professional Álvaro Negredo me dona llàstima perquè jo crec que ell mateix se va veure que era incapaç de resoldre una situació que en altre, en altre moment o haguera pega de primeres o en l'arrencar que pega estan bé perquè l'arrencada és bona el que passa és que se li va la pilota perquè no està ràpid i ja quan contrata la pilota s'ha quedat sense angle i Aireizot li dona temps a tornar és dura aquesta imatge fresc estava eh en minuto, minuto 1 de la segona part no? sí, sí, sí. Pues sí. això és encara això, ixa, ixa dada que tu aportes ara Julen eh, a on més en la meva idea a mi me dona llàstima aquesta jugada però ara què a fer-ne uno? va matar-lo perquè si, si era l'Issa en la banqueta... No, lo que fem és intentar recuperar-lo perquè és el davant centre. Però, però claro, és que no té la papeleta de dir què fem en, en Negredo? Li donem confiança i li donem cariño i continua en el 11 i encabronem al Càcer en raó o se'l carreguem i l'assenyalem i diguem, mira Negredo, tu castigo és el banquillo i el matem ja per la resta de la temporada. És una, és, que... és una gran pregunta. Sobre el paper Eh, crec que el té que llevar. Ah, el, el problema es que mm, els altres 3 2 mm, tampoc tampoc és que estiguen el problema sí, sí. ni han estat massa fins no? però sobre el paper després d'estos dos, tres partits que hem vist el tindria que llevar Vamos. 12 y quart eh, me queda en la punt de eh, Julen. El té que llevar però els Aldes tampoc han estat massa fins. Probablement això de moltes coses més. Anem a parlar en tornar a aquesta pausa. Vos recorde la pregunta en el Twitter, arroba esports90 sentit. És reconduïble encara la situació del València Club de Futbol. Fem una pausa i tornem fins a la una de la matinada. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Triple del Plan Pibe. En Citroën Uga Artesa, Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 citro euros. Citroën Artesa. Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. El del Plan Pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos cinco años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les, les 12 de la nit i 18 minuts és una de les preguntes que estem fent-se de cara a la tornada, encara que és pronte no estem 15 dies per davant i malauradament se va fer molt llarg perquè la dinàmica en futbol és així quan deixes més que una derrota que ja és fotuda quan vas a un paró de lliga quan deixes una derrota i una mala sensació els 15 dies se fan llarguíssims a l'inrevés, vull dir és la primera victòria, i ahir ho diem és la primera victòria del Llevant i se'n va amb el, a descans amb una tranquil·litat que jo crec que ningú s'esperava i mm. el València eh, que du 9 punts i que només ha perdut dos partits de la Lliga però la manera de perdre-los i la manera de guanyar del llevant que té molt de mèrit perquè si veus el partit uh -huh. el no és que li ho regalen no, se'l guanya no, no, se curra independentment de que el Villarreal té un tio menys i això se nota sí, perquè el Villarreal havia jugat uns dies i havia jugat pràcticament a l'equip sí però així no tot, és que ocasió no li i el Llevant està, com dic, un partit afortunadament per a ell però que això no són és els tres punts, és que li dona el camí per a seguir, que se pot. Jo he vist també el partit que vaig veure el Llevant, el dia del Sevilla, un equip que està mort i reacciona quan està mort i al final no li guanya el Sevilla de mala sort, per tant, mm. algú n'hi ha ahí també que, que té que tindre il·lusió la gent de saber que el Llevant pot, pot estar ahí l'any que ve perfectament. Eh, venia a dir això perquè <coughs> ha fet una molt bona reflexió eh, Julián Montoro abans d'entrar en la pausa de publicitat sobre eh, eh, com tenia que afrontar Nuno el problema eh, d'Álvaro Negredo i eh, també, i també Pedro ens ha apuntat de què fer, continuar en Negredo corres el perill d'afonar-lo o, o apostar per Pago Alcácer que està també esperant la seva oportunitat no? i que conforme se queda més partits en la banqueta més li pot l'ansietat quan se fa el terreny de joc que és una de les coses que estem veient dèiem en la primera mitjora també, eh, per lo que poden accedir perquè clar, ja no és com abans eh, per lo que, però a la informació que poden accedir ens diu que eh, la declaració que va fer dimecres l'Aihun al voltant de Nuno, el dia que va eh, anunciar l'ampliació la de capital, la capitalització de 100 milions d'euros per part de Meriton, eh, en aquest recolzament incondicional de l'entrenador, després de Bilbao no ha canviat res. Si algú tenia la peregrina idea que eh, podien començar a plantejar-se les altres esferes de València, no per a ells és Nuno i no hi ha altra opció que no siga Nuno. Tenint en compte que això és en Xina, la gran pregunta és de cara a revertir això, perquè és evident que això hi ha que revertir, els senyors, el València està en la pitjor xifra rematadora de la seva història, en 16 hores en primera edició. Què fan Nuno? Continua apostant per lo que està fent ara o comença a canviar coses? Com a què? És que canvis ja n'ha fet... El, algun. el davanter... No, no, però és que canvis, en algun moment m'he fet uns canvis, a més, de molts jugadors a la vegada, uh -huh. i tingué, pues, tingué una, una entrada relativament bona, però després també se va troncar a la, a la primera dificultat. uh -huh. que és clar és que jo diria que al marge de que té que canviar és que s'hauria que canvie per els jugadors, per l'entrenador, per l'afició, per el club, per el pressupost. Per tant, és que no, no cap més continuar a la Xina. Ara, jo el dubte que tinc, es volia dir-ho i, i exposar-ho, és que quan dic que l'equip que està partit té, eh, al final el que pareix que està millor a vegades pot ser que siga el que desencadene de que aquest equip vol estar partit i se queixen els delanters que no li arriben balons, punt 1 mm. si no li arriben balons d'alt i la defensa comença a fer eh, l'altre dia pues, tres gols, que no és normal, vol dir també... Sí, que, que defen... sí però que la defensa, ixa que normalment jugava i apoyava la defensa des de la mitja, l'altre dia no, no tampoc funciona. Sí, però és que deixa de defensa que tu me dius, perdona, Jaume, aquest detall, i, ara te deixaré continuar l'explicació, dels quatre que habitualment jugaven l'any passat, en Bilbao jugava uno, que Mustafa. I, i jo, és que jo vull que es posara, vull que es posara això, vull dir-te que però me passa a la mitja uh mhm. -huh. i ahir tu fiques en un moment donat, fiques André, que és un xor supernecessari a l'equip, i André no està bé ni pot estar bé perquè ells una doble lesió algo, però no te sí, pots sujetar eh, l'equip no, eh? i que arriba aquí aquest equip després a la segona part també pega un baixó físic perquè André ja físicament ja no pot fer eh, d'alguna manera pues, Parejo fa tot el que pot hasta que pot eh, ho dona tot i després, eh, d'alguna manera, pues, també Javi Fuego tampoc estigué com Perquè tres dies. Perquè encarregant, entre altres, contra Parejo, que és, contra... un, dels que, que és un dels més criticats, o contra, Però dir... o, o contra Negredo, però és que el nivell de Javi Fuego també dista galàxies de l'any passat. Però d'alguna manera, què vol dir? Que estem parlant a vegades de, de que la delantera no està bé, la defensa comença a fallar, i a millor el problema és que ixa mitja no ha tingut l'oportunitat per lesions i sancions de tindre-la a disposició, i tu estàs dient ara que de la mitja ja veig qui estava jugant. Per què? Les, eh, les sancions compten, i un jugador que compta i que ells físicament no pot estar bé. Per tant, això se paga i se penalitza en la segona part. Damunt, anímicament, sabem que estos jugadors ja li s'ha passat quan venen aquestes dificultats, falta algú que pegue dos patalles i ei, eh, que no mos van a menjar que el partit dura 90 minuts i clar, si tu el minut 75 ja te rendixes això és el que vol el contrari, no? i a vegades no és perquè vulguin sinó perquè no poden psicològicament i físicament Bueno, yo, yo, punt número uno, com dijo Chaume, yo, yo, yo como entrenador del Valencia, si fuera entrenador del Valencia, posaria sempre al Alcácer, perquè crec que és el davanter del València los próximos 10 o 12 anys i pot ser el davanter de la selecció espanyola a un mínim que, que tinga sort i jo seria el meu davanter abans que Negredo i abans que estan ara en la, en la plantilla del València mm. bueno, no soc l'entrenador del València i després, algo que, que dia Jaume i jo crec que és, és la clau mm, jo crec que més que variar el xoc ofensiu del València que la temporada passada va ser un xoc basat en les transicions ràpides, en un equip molt vertical, molt, molt que Mestalla portava el baló mig del camp i en seguida estava dins, dins l'àrea el, el problema està en la forma de defendre que té, que té este València, que li costa molt més recuperar la pilota, que la recupera quan la recupera molt lluny de la porteria contrària, i probablement si el València eh, pues millora en la pressió, si la parella Javi Fuego Parejo o el tribote Enzo Pérez eh, troba la, la manera de, de, de furtar el valor més prop de la porteria rival, estic convençut que el València tindrà més ocasions de gol i ficarà més gols, clavarà més gols. Pero el problema yo creo que el té ahí, en que le costa recuperar el balón, en que el rival, Yo la primera parte del... De la, quan el xoc de Bilbao, el Club de Bilbao, l'Atlètic Club fent el Valencia era incapaz de impedir que el rival arribara de la guardia. El L'Atlètic Club de Bilbao echar el del partit en el área del Valencia en dos tiros a portería que ya, digan ojo, cuidado, estamos aquí en territorio hostil. El Valencia le costa recuperar la pelota y yo creo que esa es la clave de que, de que no hay que... perquè a banda de que falla ocasions Negredo el València no té ocasions de gol no, no estem veient que el València falli moltíssimes ocasions de gol és de veres que Negredo ha fallat tres o quatre clares, la de Vallecas que li para a Toño, esta, Alcácer també, però és que el València no crea ocasions de gol, li costa molt crear primera, perquè no és un equip basat en la posició del valor i anem a crear ocasions de gol a base de xoc combinatiu i després perquè no és capaç de furtar proper de la porteria rival com s'hi va fer l'any passat en la majoria de partits, partits sobretot en Mestalla, que ahir va ser on va aprofitar això. Jo recordo partits contra l'ETI de Madrid, per exemple, aquell partit que marca 3 gols en, en 13 minuts. En 20, 20 minuts, que era això. No, no era que això era molt furtar bé al futbol. Era furtar un I pas i estàs en l'àrea. I això és el que en enguany no, no està bé, Estic prou d'acord. Uh mhm. -huh. Mm, prou d'acord. I després... Eh, ahir se va veure, per exemple, que n'hi ha una part del partit en el que el València maneja maneja la, maneja la pilota no? València, amb el gol l'Atlètic és molt fort i, i uns poc, minuts abans del gol de Parejo i amb el gol de Parejo està maneja, còmode fins que arriba l'empat però, però com? Eh, o sigui, el València mm, la pretensió de l'equip és manejar el partit eh, però en un ritme que no és ni molt menys el, el, que, el que manejava l'any passat en un ritme molt inferior. Ara, eh, això tu a l'Atlètic li pots, eh, li pots eh, controlar el partit 15 minuts, però eh, ells en seguida se donen compte que ells no és el ritme que ells tenen dalt, i al final pues, no domina, el València no domina. T'acaben tirant darrere. Què passa? Que, que, que eh, eh ara mateixa Mm, Nuno no ha trobat la manera de, de, de que l'equip funcione a la intensitat que funcionava abans i això és un problema que va mm, va a tot i, i, i al punt principal i al punt principal que és eh, la planificació de la plantilla també o sigui, si tu eh, l'any passat tenies 20, 24 jugadors en els que a lo millor no comptaves per a res en un o dos i tenies només la lliga pràcticament podíes, podies manejar la plantilla y, y, i podies eixir el València no eixia a jugar el partit al 100%. El València arribava a Mestalla ja al 100%. I els jugadors se baixaven de l'autobús ja en un, enxufats en un perquè el partit tenia que començar ja perquè tenien que fer un gol ja. I això ara no li dona i no troba la manera de que li doni. Però n'hi ha... I, i... Sí. Bueno, no, no N'hi ha una variant que jo pense que no l'han considerat és que any, abundant en tots els problemes físics que va ser que tenen, n'hi ha una part eh, decisiva que és eh, l'apartat de les lesions. Lesions n'hi ha sempre. No, bueno, vale, sí, sí, però, però en quines? Guany, en guany més que l'any passat. Però sobretot, en eh, quins jugadors tenim eh, en aquest moment lesionat? I n'hi ha uno que li ha costat molt d'agarrar eh, el puesto, que és Enzo Pérez, i que ahir... Enzo Gaia Abdenur, que teòricament feu super, titulars. super falta, i eixa mitja d'ahir, quan tu tens un jugador tocat, el que estem demanant del València, i s'agarra i jugador la té, independentment de que discutim tècnicament més o menys. Lesions per sobrecàrrega, per tal, eh, traumàtiques, sí, bueno, no. No, no, vale. O sigui, és tot part sí, del mateix Gall problema. Gallà és determinant, també. Sí, també. però és El tot... central l'altre dia que comença a agarrar de marxa, vull dir, que estem d'acord, però tot això en el conjunt... Mm també eh, te priva a vegades de, de remuntar un poquetet i els partits que te s'envenen avall quan tu pràcticament el partit li falta un quart d'hora i aquest quart d'hora a vegades tens que jugar-te la vida tu ara tens una plantilla similar a la de l'any passat mm, en Champions i ara quan t'arriba la Copa i ara tens 3-4 xors en els que mm, pràcticament no vas a comptar claro, no vas a comptar i això te va restar te va provocar més lesions i te va provocar que l'equip no pot eh, donar en cada partit el que té que donar, perquè no s'enganyem, el València té que jugar, té que anar a Bilbao i posar molta més intensitat que l'Atlètic, o per lo menos la mateixa per atraure algo, per lo menos la mateixa. O sea, ahí, que... ahí, perdona, Pedro. Sí, no. Per lo que diu, per lo que apunta eh, Julián de la intensitat, la jugada de gol de València, que és una jugada de, de pilota parada, és una falta molt ben treta per Parejo, però si aquesta jugada ve perquè el València és l'única o de les poques voltes que aconsegueix jugar al primer toc i ràpid i acaba conduint la pilota a Bacali i Bacali quan li arriba la pilota que veu que hi està en molt pocs rivals per davant ahir s'atreveix a fer un contra i se'n va del primer i el claro. tornen i fa la falta si Bacali que la volta que va rebre té quatre davant mm va ser complicat, alguna volta s'atrevirà no, però, però serà dius. molt més complicat que s'atrevirà quants viatges això que li passa en Granada a contra Granada per exemple a Bacali, li passa això que, que li passa a Bacali després, Deixa jugar jo no el vaig veure molt, desgraciadament està, però, <laughs> però Varen, no? no, eh? però perquè el València ja no torna a manejar en la, en la rapidesa com per a Bacali dir si me'n vas d'este, tinc 20 metres per davant per matar però, a la Però segurament no. també, perquè l'entrenador de, de l'Atlètic també es dona el compte que per ahir la rapidesa d'això li canvia el marcatge. També et dic una cosa, i jo soc molt fan de Valverde, però ahir l'Atlètic Bilbao no va fer res que no s'esperara de l'Atlètic Bilbao. Mm. L'Atlètic de Bilbao te guanyà 100 de l'Atlètic Bilbao. No te va mostrar res de nou. 12 i mitja. Me queda una frase de Julen per a eh, després recuperar el debat. Diu, tens una plantilla similar a de la de la temporada passada. En eh, nombre, quantitat i número. I molta gent, ahir i avui m'està existint. Sí, però l'any passat hi havia molts jugadors que volien renovar i alguns ja estan renovats, i altres eh, que haurien de tindre algú per darrere que els apretara per a que sabigueren que estan jugant-se la titularitat i en guany no tenen ningú. 12 i mitja. D'això ja hem parlat algun altre dia, eh? Sí. Mer mercat d'hivern? Voleu dir mercat d'hivern? 12 i mitja, no sé d'hivern o el d'estiu. 12 i mitja que s'ha anat malamente. Eh, fem una pausa, tornem, en la vostra, les respuestas a la pregunta. Pensé que la situació del València encara y y i encara moltes cosas más que parlar. Así, fins a la de la matinada en Sports 97 nit. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Me mm, mm, mm. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Renuévate para el nuevo curso con mil automóviles. Estrena tu Fiat 500 totalmente equipado por solo 7.998 euros. Como lo oyes, tu Fiat 500 nuevo por solo 7.998 euros. Y benefíciate de las mejores condiciones de financiación, sin sorpresas. Compruébalo en Mil Automóviles en la avenida Camino de Benetuser, número 85 o en milautomóviles.es. Y si lo prefieres, llámanos y concertamos una cita en el 963 11 26 11. 12. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Triple del Plan Pibe. El Citroën Ugartesa, Citroën C3 Purtec 82 por 8.900 euros. Citroën Ugartesa, Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del plan pibe. El del plan pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Arte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12 y 34. continuamos la tertulia y hacemos la pregunta en el día de hoy que es, eh, ya vos hemos si pensé que la situación del Valencia es eh, en cara reconduible. Y digo Alejandro Lobato, eh, Lobato, el equipo se parte, los de arriba suben a presionar y los de atrás reculan. Mirad cuántos medios rivales nos llegan al área. La Wallet Diu, eso ya sería otro cantar. La presión en el palco es otra cosa. Eh, mes, pero así, Diuen... Eh, Lim se equivoca de equipo de trabajo, despide a los que no debían, agosto, salvo Rufo, etcétera. Eh, Alberto García, Diu. yo pienso igual, me gustaba el proyecto Lim salvo Rufete, pero Lim Jorge Nuno para nada. Eh, la diu, cuando gobernaba Manolín no había tanta discrepancia, tengamos paciencia, el fútbol todo puede ocurrir. Valencia Fútbol diu, siempre, si no pensara que es reconducible, no vería el siguiente partido ni el siguiente, ni el que venga después. Eh, Alberto García dios sí, sí, pues cuando vea repetirse cada domingo me estalla el 1 ya, verás si cambia. Barbu, que digo, ayer estaba mal, fatal, yo estoy encabronado con ese entrenador, Y hay Parón, como yo muchos. Eh, Orient, pues igual, y eh, se queda Mestalla con con Llorente. Mitbuit, Eiborá, Mestallidos, diu, esto no lo reconduce ni Fernando Alonso. Valencia Fútbol, diu, más cara en el error de la terra. En Madrid, un sevillano, un vallisoletano. Eh, David Dio diu a Soles uno Litoral a la flor en el cul de l'any passat Pero ha vingut a fer un máster Y no dona la talla Y responde respon Vicente Raga diu ni el traje XXL de, Pit, XXL de Pizzi mes eh, de no tenemos más narices que pensar que esto sí que es reconducible cuestión de fe, bueno de corazón más que de cabeza Juan Carlos Juliá, sí pero con cambio de entrenador antes de que sea tarde Eh, Toni Campos, diu, tots tenim clar que Nuno va fora abans o després. La pregunta és si el millor seria fer-ho quan abans i no perdre més temps. Que, jo torno a dir, esteu molt segurs de que Nuno va fora i jo, hores d'ara, la percepció i el que tinc entès és que Nuno no va anar fora a dia d'avui. Després ja veurem què passa si la gent se tira perquè al final els entrenadors cauen quan la gent se gira la llotja no hi ha, no hi ha més misteri però ja no és la llotja, Manolo és fer un anàlisi eh, de, de, de, en de si en lo que estàs mirant t'arriba per, per a ser com a mínim quart en l'anàlisi ara mateix no és... en, la propietat no entra altre nom que no sigui el de Nuno a ah, hores d'ara ah, sí, però, bueno, això sí però, eh, Bueno, Continúe después que si vuelve este mes de debate. Eh, Carlos Cerverati dice, claro que 100% que sí, pero somos un equipo que tiene que jugar todos los partidos al 200%. Ese es el Valencia. Eh, mes, Luis Diu, <laughs> reconducible, no sé, pero siendo que hay dos semanas de descanso, o es ahora o en el siguiente, ni idea de cuándo es. ni un paro en noviembre. 11 de noviembre cree que es el paro. Eh, Xavi Simón eh, diu espere que sí. Antonio Pérez dio mala disposición táctica poca, poca inventiva, falta de mano izquierda, poca motivación, ninguna autocrítica, malas rotaciones. Salvador Dio, el Valencia gracias a uno ha perdido hasta la vergüenza. No podemos seguir jugando así o a segunda división. Vicente Struz, Diu en Mestalla son son més de que se en tots. Nuno Mendes y Lim, temps al temps. Sergi diu, yo le recuerdo a Ijuno como se describa que este entrenador nos dejó cuartos, pero de milagro y en la última jornada. Eh, respostes, pues, eh, diu per siempre eh, Mm, correcta 23, diu, el València clar que és reconduïble, però un està bloquejat, és el mateix exemple que mouen el Chelsea. Per això, roïn eh, Vic Gira, diu, si contraten un altre conductor, per suposat, Nuno Betellà, eh, eh veient a la resta d'equips, tenim per a lluitar per tot. Eh, Pablo 98 diu que no es reconduible, Pecel diu yo creo que sí, pero todos tenemos que aprender de los errores, entrenador, jugadores y, y consejo, Amun Valencia... Alfonso eh, Aguilera, parlaves de Raúl García... Eh, jo trobo l'equip, diu Aitana, despersonalitzat. No crec que no sigui capaç de reconduir-ho. Eh, Sergini diu, ojalá te equivoques, significa que hemos salido adelante. Pipo Baraja diu, una temporada ridícula en Copa, més set partits de futbol insoportable. Ja està bé. Si no arriba a marcar Paco en Almeria, punts suspensius. Àngel diu, la situació no crec que siga reconduïble, ni d'entrenador ni de mànager. Eh, Vicente Bayo... de un 90 ya. Aaron Cano de la falta de confianza... ...es la pérdida de valor de fútbol en el segundo gol de l'Atlètic no ya al trato que que ir sí o sí Rojo diu si és ...pero en un entrenador consagrado... ...ya sabe de promesas... un gran projecte comienza en un gran entrenador Bolete diu no pareix que en unos molt a sap ficar als jugadors ni enferma mal los defenses ...es Nuno sense espíritu i sense santo Wilsina hay una jugada en la que Fegulí pierde el balón y en lugar de presionar va hacia atrás y andando sin mirar el balón mal asunto mi corazón me dirá que sí, pero mi cabeza me dice que esto es muy difícil que cambie. Charlie diu, mi entrenadores entrenadores de últimos anys han sigut de media temporada, Pichi y Valverde. Y Luis López diu, difícil lo veo, mejor el recambio ya antes de que sea demasiado tarde. Y Montosa Granell que és bon amic, oient llevantista, que diu tinc no paciència quan tenim els granotes. Bueno, els granotes, si ahir no arriba a guanyar Lucas Alcaraz, estava la cosa complicada. <laughs> eh, és cert, molt, molt, molt, molt complicada. Molt complicada, per no dir eh, en negre. Però ahir la gent pensava que era irreconduïble, o la majoria pensava que era irreconduïble, i probablement avui molta gent claro, que és, que és, que és, que és reconduïble. I això és el secret del futbol. I lo Toper que un gol de Davidson. El que bueno, este senyor també, de que molts entrenadors eren de mitja temporada, doncs pues no és cert. L'època que tinguem la sort nosaltres perquè la cosa és que ve, pues, els tres entrenadors acabaven la temporada. Vull dir-te que al final, no, i si l'equip juga bé, funciona bé, tot va a l'unísono. Ni Pizzi ni Valverde va... entraren en Champions, eh? Ni Pizzi ni Valverde en Champions. Entraren en mitja és temporada més, i... Jo... No, no, Valverde va ser l'últim partit que digué hasta luego. Valverde va ser l'últim partit en què s'enganya i se... Que ja havia dit als jugadors que no va continuar. Correcte, i s'enganya completament eh, ell ho ha reconegut eh, en petit comitè, eh, que s'enganya i se desenganyen quasi tot i eh, en el tema de Pizzi bueno, jo Pizzi m'hauria agradat vore lo en una plantilla feta per ell el que passa és que ni la plantilla l'anava a fer ell a la prova per remito i és cert que la següent temporada va ser més les ganes que teníem tots perquè mos clavaven semifinals y ese que estigui a un minut de la final de la Europa League Correcte. creo que va fer en dia que va ser prou decebedor realment. Però la, Molt irregular. Però d'alguna manera el CSD va ser per una manera... No, no, no que va, ser perquè eh, eh hi, hi havia que agradar al que tenia que no, no, que volia era una de les condicions sine qua non que tenia que ficar entrenador. Per tant, per Meris no, no, no, se, no se n'anà al carrer. Eh, no sé si abans Jaume m'ha dit de, del tema de rendir-se de l'equip. Eh, eh, jo, eh, torna a dir, eh, jo no sóc partida mai decidir un entrenador a mitjà de temporada, excepte casos... Eh, molt puntual, sempre recorde un que és el mateix que és l'única volta que jo públicament a mi, per exemple, eh, jo tinc la bandera, també sé que me l'ha guanyada, de ser eh, l'assot de d'una, i val, però jo sempre vaig dir, quan Dunai començava malament, i tal, jo dia no pergam el tal, ja que fins i tot ho he dit sempre. Manolo, però la frase eixa és molt important el que has dit, lo rendir-se no me referis que ell se rendisquen, sinó que anímicament... Eh, a mi, per exemple, la imatge de Nuno en el 3 a 1, que, que, que, que encara faltaven 20 minuts. Sí, i què passa? sentat en la banqueta mirant a terra, era la imatge... Vull dir, jo me refereixo a això. entrenador no pot mai transmetre als seus jugadors va que encara podem. Pues és que això és el que s'està configurant no en aquest moment. És que a vegades tu saps que el València li ha passat que faltant i menys ho ha intentat, ha remuntat, ho ha intentat, no ha remuntat, però ha ficat un gol i ja està a prop. Però és que ara és que ho veus impossible. I això és el pitjor, quan tu veus que no n'hi ha una possibilitat, això és molt, molt, molt roïn. Entonces, d'alguna manera, clar, l'entrenador també és conscient de que aquest equip no va superar el moment que està passant i, i físicament se, vamos, se, se dibuixa. No, però ja en el primer temps la imatge en uno en, en l'àrea tècnica és la imatge d'un entrenador que, que no sap molt bé però no van estirs, no? que, que, que se veu que incapaç de, de, de reordenar l'equip, que, no sé, una actitud, jo almenys he una actitud di distinta, diferent a la de la temporada passada, que sí que se veia un tio més enèrgic, inclús a l'hora de ser els gols i tal, Eh, se li veu ara com més apagat, un entrenador apagat. No sé si perquè se veu superat per les circumstàncies, si veu que el problema està més enllà de lo que hi pot fer en el dia a dia, però sí que és de veres que la imatge, que a voltes parla molt, eh? a voltes vol un entrenador en, en la banqueta te diu més coses que sentir-lo en una roda de premsa. I el que transmet és un... que està apagat. No sé si, si apagat, se veu incapaç de donar-li la volta. O, molt preocupat, de que les coses no origen com ell vol, ell fa una situació de l'equip tácticamente y después en el camp el, el rival a millor te a cambiar o simplemente te supera y esas cosas el, el fútbol, el, fútbol. en, en, el tono no yo recuerdo bien pasa que se va a fallar un partido no sé qué partido va a ser que va a punchar y va a decir uno eh, si queremos estar en Champions, la semana que viene no perderemos, ganaremos en Mestalla seguro, tal. Una afirmación de es cuando digan, vamos a ganar el partido que viene seguro. Y esta temporada no hace ninguna, dices, no hace ninguna de... Siempre es queremos ganar, tenemos la intención de gustar a los aficionados, a ver si es posible, nuestra intención es, pero no ha una firma del El equipo va a ganar el domingo. en no fallamos que Y a partir de ahora, no ni ha més porque verdaderamente eh, lo que ha pasado está ahí y no se resolver, pero lo único que tienes que hacer es cambiar y que se vea el próximo partido, pero de veres, no decir <clears throat> eh, ya ja estem igual, si eh, en dos o tres partidos que estem igual, entonces sí que vendrán esos problemas así pueden hablar todo lo que vulguem, pero... pero. eh, el que puga fer a, a partir d'ara Nuno mm, per a tots és una incògnita absoluta Ai, absoluta eh, no n'hi ha precedents mm, no sabem quin tipus d'entrenador és encara mm, ell ara és quan s'està donant compte de que ve el bou ara se dona compte de que ve estaven dient de, de la, del viatge guanyant. tornada a venir ell s'està donant compte ara Ara, quan està sentint la crítica? Ell mai ha tingut crítica, eh, pràcticament. Claro. Ni no, no, d'on venia del, del Rio Ave. Rio Ave i l'any passat així era tota una festa ell no ha tingut crítica mai. Començar molt bé. I mai ha tingut... Continuar bé una, i d'alguna manera acabar... Una situació mm, de, de, de vores en, en la dificultat de, de, de que ell és una aposta fortíssima i que ara és quan veu que no està donant resultats, no? Entonces, què va fer? Uf, lo fàcil és dir, bueno, ahí està el mercat, anem a veure, no? Uh mhm. -huh. M'entens, no? Això, diguem sí, sí. que és lo fàcil. Que probablement n'hi ha que fer-ho, sí. Però la probablement n'hi ha que fer-ho, ja, eh? però si això és lo fàcil. Però queden tres mesos. És que això, si allà, i, i, i temps... la Champions, entonces, eh, ara, ara jo vull veure l'entrenador ara vull veure-lo ja però és que té que ser ja perquè si arribem aixina se ficaren ja, jo he vist avui ja molt, moltes comparacions, que si en, en Pellegrino estaven millor, que si en Jukic no estaven igual o millor no. o no sé què. Me ve molt que, que traes mm, aquesta mm, comparança perquè... És que no vull fer, ni pensar-ho, no vull ni pensar-ho. Pues o sigui, sea, Dani vull Parejo. veure l'entrenador ja. Prepara el tall per a, després de la pausa. Arturo, fem una pausa per la publicitat. En, eh, engarcem en això que acaba de dir Julián Montó, director de Superdeporte, i sentim les paroles d'ahir Quita me va, me va a pegar un vuelco al cor con va a sentir a Dani Parejo parando de la temporada de Pellegrino y de la de Jukic, pero es que va cero. Dos y 46, una pausa y entrame en el tan final del debate. Venga. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. No por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos, kilómetros 1. Vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service. Vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasion.com Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Triple del plan pibe. El Citroën Ugartesa, Citroën C3 Purtec 82 por 8.900 euros. Citroën Ugartesa, Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del plan pibe. El plan pibe. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te agrada el sport esta es la Teguasita obligatoria. Sports Esports 97 el teu equip, la teua radio. Arribant al final del debat, es queden 11 minuts per a tancar este debat en el dia d'avui i estàvem parlant de la, de la plantilla, abans m'ha parlat eh, eh, Julián, jo deia, me quede eh, ixe leitmotiv per a, per a la part final del debat i en efecte, volia tocar-la perquè eh, Julián ha dit abans aquesta frase de eh, té pràcticament la mateixa plantilla que l'any passat però també serà que molta gent m'ha dit sí, però hi ha jugadors que l'any passat no havien renomat i volien renovar i hi ha futbolistes que han de sentir-se amenaçats en l'11 eh, jo les d'ara en tots els respectes, eh? que quede ben clar eh, faig sempre una, eh, un dibuix de la situació eh, mirant sempre en no faltar ningú respecte però en comptar les coses com són jo si fora José Luis Gaya mirant el rendiment que dona Torban no me sentiria amenaçat el dia que tornes a enfundar-me la samarreta titular jo si fora Dani Parejo no tindria ara... No, no, tranquilo. Val? Ningú que me poguera apretar, sabedor com el mateix Dani sap que no està bé. Eh, jo no sé si jo cancelo, eh, sap que ara mateix Barragán ha desaparegut, perquè no és que ha jugat poc, és que el poc que ha jugat no té res a veure amb el futbolista que renovava l'any passat. Bueno, pues totes aquestes coses... Pues ja les, les apretarem, nosaltres. Tranquil. <laughs> vols dir? <laughs> És que sí, que sí. Que li, si no li s'apreta ningú, doncs pues li s'apretarem nosaltres. Però sí que sé que una plantilla, senyors, la competitivitat ha de ser màxima. Sí, clar. Sí, però què vols dos tios per puestos i després realment sol este val uno, no? Porque es que entre... entonces no és una plantilla. És un equip, diguem, numerari. Un equip suplent. No? Equip no, suplent, claro, equip és que això no, no val. Tens que tenir una, una plantilla se compon de que un jugador pugui suplir l'altre dignament eh? i no dir eh, el canviar un jugador representa que l'equip automàticament vaig. Això no pot ser, per tant, si és a Xina, algo falla. I el que està clar és que per aquesta temporada el València tenia que, que renovar eh, uns jugadors, els han renovat, però també és cert que s'han fet uns fitxatges que igual el València necessiten són jugadors per gastar-los avui no para gastarlos los d'ací tres años como a mm. figuras, que igual un equilibri, no Un equilibri, Entonces, claro, el problema es que estem molt recarregats de gent jove que li falta experiència en tota la qualitat que puguen tindre. I en estos moments tu tens que, en puestos determinats, tens que anar fent canvis obligats. I no pots fer-los perquè no tens el nivell que te representa el titular. Sí, sí, sí, és Sportivo a Lilovic i, i, i i, jugar, i però... en una trajectòria eh, de resultats eh, difícil i complicada, el entrenador no se la va jugar. En esos, ah, y pues, en entonces, eh, ¿qué pasará? Pues, lògicament, el, el equipo, equipo pues, físicament també se quedarà torrat perquè la faena si d'este any final, no, és, no és la de l'any passat i això ho hem que reconèixer tot i clar, l'any passat tu passes de jugar pràcticament la competició després la Copa quan t'ha arribat però d'alguna manera i George Wars este, este any tenen molta més feina, o no cert? I de fet ja l'han fet, n'han fet moltíssima més ja, tot el tema de la prèvia, de la xavi, I els partits, a més, són partits de rimes perquè te jugues molt. I aquest desgast ja l'has fet, per tant, hi ve la preocupació. Eh, deia abans, eh, Julián, que jo crec que ha assistit a la tertúlia d'una sèrie de pensaments que s'han vingut molt, molt bé per a tancar una miqueta el guió que tenia preestablert, però a la física me duen una cosa, diem, eh, no sabem com és Nuno en una situació com esta, no tenim bagatge, no tenim eh, històric, per, per dir-ho d'alguna manera, per a... Ah. Eh, antecedents. O, antecedents per a poder saber. A mi sí que de Nuno ahir me quirda una cosa. Jo sentí la roda de premsa, i més ho, ho vaig contar i ahir ho vaig exposar. Jo sentir, eh, vaig sentir ahir la roda de premsa, eh, Nuno parlant en Bilbao, Eh, estava apostada dependent pues, eh, de moltes coses, no? De agarrar les frases a vol per a després poder treure els talls més importants i emetre-los per a nit, eh, de l'hora que era, de la publicitat... està escurrant, vamos, està escurrant. Escurrant, correcte. <laughs> I després torna a sentir la roda de premsa sencera tranquil·lament, en el meu ordinador me fica la roda de premsa. A mi n'hi ha dos o tres frases de Nuno que vos pregunte no vos donen a entendre eh, per exemple, eh, eh tenim eh, contrarrestar y balón parado, eh, sé que son molt pero fícalos esos dos chuns, por favor. Nosotros sabemos que el Atlético es un equipo poderoso, físicamente fuerte. Yo creo que mm, le hemos controlado bastante bien el medio campo, eh, hemos presionado bastante bien, hemos tenido buena posición en los inicios de la segunda mitad. Y después, pero tienen esa característica, son mm, por momentos muy directos y las jugadas surgen a partir de ahí. Eh, pero sabíamos lo que íbamos a encontrar eh, y no hemos sido de todo capaces de contrarrestar. Sí, es todo, eh, creo que es un momento determinante en los partidos, nosotros también llegamos al gol en, el balón parado, son cosas que nosotros entrenamos, que, pasamos mucho tiempo intentando ajustar, em, pero son momentos individuales de concentración que hay que tener agresividad para ir a por el balón y resolver la situación. Eso, eso solo nos hace ver que hay que trabajar más, hay que ser más más concentrado en ese momento para que los resultados no estén condicionados por, esas, por esas situaciones, porque a nivel de juego el equipo tiene capacidad para mejorar muchísimo. Sabemos lo que íbamos a encontrar y no hemos sabido contrarrestarlo. Y sobre la pelota parada son cosas que entrenamos, pero son momentos individuales de concentración. No vos dona la eh, impresión, pregunte, con que no lo está yo yo facho el te vaya en patena, yo entreno lo que tienen que entrenar, Pero ya cosas que no arribe. jo crec que n'hi ha una cosa que... És a dir, està llevant-se les puces de damunt? No, a mi m'agradaria molt, i a més per el bé del València, per el bé de Nuno, de que l'altre dia en, el, en la roda de premsa que fa la presidenta, Rejun. la manera de parlar, com se refereix a l'afició, com se refereix a tots els estaments, i sa humildat, i sa cercania, i sa proximitat, Nuno, eh, la, els seus aliats és l'afició i s'ha que guanyar, com se s'ha guanyat tantes. I ara el primer que té que fer és canviar el discurs, aproximar-se a l'afició, eh? i dignificar sempre que el major responsable, sobretot de les derrotes i els problemes, té que ser ell. I això ho té que transmitir als jugadors. I després, en el vestuari, que li diga el que toque Però cara a l'afició, cara a tot, el capità és el capità. I si té medalles, té medalles. I si li llevem les medalles, ja se les ficarà. No, però és, és de veres que sí que quan entra un està dèbil està fluix, sol passar això. Eh, quan un, un entrenador guanya tot, Luis Enrique, per exemple, Palma en Sevilla o en Vigo i tal, i diu, senyora, jo soy el màxim responsable i ja està. Però quan tu sents que t'estan ficant en dubte, que t'estan mirant en lupa, que Home, pots anar fora, perdona, el que passa és... Perdona, la, no, per la, la, la presidenta que... va dir el dimecres que era l'entrenador sí o sí. Sí, però, però jo crec que per dins sap, sap, sap que igual... Sap que Mestalla no ho va passar, cosa, fe, no ho passar bé. Però Alcaraz li ha passat l'altra volta, l'altre dia. Alcaraz siempre era bueno, tal, pero arriba la rueda de prensa definitiva y digo, es que no me han fichado... la plantilla que, se ha quedado corta los que, extremos. Es que la plantilla no es la que yo quería. a decir cuando un entrenador realmente siente el ferro ahí uh -huh. es, es, vamos a... Cuidado que, que igual te echan fuera, comienza a buscar excuses. A mí sí, són un poco excusa lo que fan uno en... Que si en, ell en canvia el discurs tindrà més avantatges que d'alguna manera faig un plantejament que l'afició la veig que el que està tirant-se fora són la responsabilitat. Això és el que no té que fer mai. Julio, eh, jo, Julio estàs corrent jo, yo, no? jo, jo crec que la frase va molt eh, clarament dirigida a la jugada del gol de l'empat de la Liti de Bilbao en la cabota de Negredo a Carrere. Eh, crec que vol dir exactament el que tu estàs dient. Està eh, responsabilitzant eh, a la intensitat que el jugador ha, ha posat en la defensa d'Issa Choa. Uh -huh. eh, jo no sóc el, el, pre precisament el president del Club de Fans del Mundo, no? No ho eres, eh, és cert. No? Però en este cas... Però no, però en este cas, passada, en este cas, no en este cas, crec que té raó. Crec que té raó perquè Eixa Choa en concret és una Choa en la que n'hi ha que anar en tot a tirar ese valor a 40 metres de l'àrea però no és el lloc, home. Jo crec que tot el món sap que Negredo falla, però no cal que no, no ho diguin en roda de premsa. No, no, no. no Negredo no. falla, o... Jo no dic si, ja, si estic d'acord o no en que ho diga públicament, això és un problema... Però també n'hi ha més fallos en aquesta jugada, eh? eh un, un entrenador en una situació com la que se pot donar, de que no, està, no té bons resultats, al final està en mans de xuaors Però... Si en la medida en que ell defenga més o menys els jugadors, pues mm. tindrà mm. lo millor més resposta o menys. Però la jugada... és un altre debat. Julià, eh, la jugada, la jugada eixa n'hi ha més responsables perquè quan remata bueno, el central n'hi ha dos marcant-lo ah, ja, o no però el que però la, el, el, la línia la primera la volta el que, aparece. Eh, però els altres també tenen que fer la seva obligació ja. però, que, que, bueno, que són errors individuals també dels altres no, no, per, per, perdoneu-me, vale. va, vaig a més per lo que diu eh, Julián de la eh, eh intensitat que fica el jugador en aquesta jugada i si és el mateix gol que li fan a la València en Cornellà al Prat sí Sí, sí, n'hi ha una diferència el ma exactament però, ha una, el mateix ha una diferència. clavat, calcat n'hi ha una diferència l'experiència d'un xor i l'experiència de l'altre això, això ha que ser així de, de sincers Home, quan... i no estic criticant d'un o l'altre quan estàs en primera divisió la intensitat per a defendre una jugada se pressuposa és jo, una jugada jo... que sigui en la mateixa, jo, bueno, ha que, ha que veure-la, però jo de veres que... Va, lo, lo que dic és que Jukic va ir en Cornellà Prat una rea de premsa i va dir que estos son estrellitas i tot el món podia estar d'acord i va dir, por fin Yuki dice lo que tiene que decir de los jugadores es que, i tal, és problema, però els jugadors van... és un problema de la crítica dels entrenadors. Si no parlen, són mollets, claro. i si parlen, han parlat. Però Jukic va durar 5 setmanes, perquè els jugadors se'n van carregar. Correcte. Senyors, ho deixem així. Tindrien tela per a més, però ja que tallaró. Julián, moltíssimes gràcies. Bona nit. Jaume, moltíssimes gràcies. Bona nit. Pedro, moltes gràcies. Bona nit. Senyors, demà, bueno, a les 5 i mitja se remet so, i a partir de les 11 i mitja demà tornem. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. miserias vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, A mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh, oh La carretera me dice dónde debo girar, dónde debo ir deprisa, dónde debo parar, dónde dormiré solo, donde me hará sudar. Vivo mi vida de lo que el camino da. 97.7